บุ๊กทู เจ็ดสิบสอง siedemdziesiąt dwa, siedemdziesiąt dwa, ต้อง musieć coś, musieć coś, ต้อง musieć, musieć, ผมต้องส่งจดหมาย muszę wysłać ten list, muszę wysłać ten list, ผมต้องจ่ายค่าโรงแรม muszę zapłacić za hotel, muszę zapłacić za hotel, คุณต้องตื่นแต่เช้า musisz wstać wcześnie, musisz wstać wcześnie, คุณต้องทำงานมาก musisz dużo pracować, musisz dużo pracować, คุณต้องตรงเวลา musisz być punktualny, punktualna, musisz być punktualny, punktualna, เขาต้องเติมน้ำมัน on musi zatankować, on musi zatankować, เขาต้องซ่อมรถ on musi naprawić samochód, on musi naprawić samochód, เขาต้องล้างรถ on musi umyć samochód, on musi umyć samochód, เขาต้องซื้อของ ona musi zrobić zakupy. ona musi zrobić zakupy, เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Ona musi posprzątać mieszkanie. ona musi posprzątać mieszkanie, เธอต้องซักเสื้อผ้า Ona musi zrobić pranie. ona musi zrobić pranie, เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ Musimy zaraz iść do szkoły. musimy zaraz iść do szkoły, เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ Musimy zaraz iść do pracy. musimy zaraz iść do pracy, เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ Musimy zaraz iść do lekarza. musimy zaraz iść do lekarza, พวกคุณต้องรอรถเมล์ Musicie poczekać na autobus. musicie poczekać na autobus, พวกคุณต้องรอรถไฟ Musicie poczekać na pociąg. musicie poczekać na pociąg, พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ Musicie poczekać na taksówkę. musicie poczekać na taksówkę.